Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa bad. Eh, imali smo prošli put počeli smo naime govoriti o tevhidu ibadeta, tevhidu lulohijet, je li tako ili Pa smo vidjeli ovdje da je autor spomenuo nekoliko hadisa koji e, zabranjuju i prijete onima koji obožavaju druge a, eh, mimo Allaha Đerlešanu pa smo vidjeli hadis koji, za koji autor kaže da je potvrđen u muslimovom sahihu od Ebul Hayyadža al Esdija da je poslanik sa Seleme odnosno Alija njemu rekao da ga pošalje s onim čime ga je poslao poslanik sallallahu alaihi wa sallam a to je a, ravnanje kaburova i rušenje šta kipova a u dva sahiha je preneseno da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na samrti rekao لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد neka Allah prokune ili rekli smo Allah je prokleo može značiti hadis dvoje one jevreje i kršćane koji su uzeli kaborove svojih vjerovjesnika za mjesta obožavanja mesajid e, je riječ koja podrazumijeva mjesto na kome se čini seđda ili ibadet Znači svako mjesto, kao što navodi Ibn Taymiye u komentaru ove riječi, gdje kaže svako mjesto na kome se čini seđda, makar i ne bilo građevine na njemu, zove se šta? Mešđid. To smo radili u Kitabu Tevhidu, ako se sjećate. Znači, riječ, inače u arapskom jeziku koji uče arapski jezik, ovo je jedna fajda za njih. E, imenice kojima se doda slovo M ispred, slovo M ispred, a, one označavaju uh, imenice mjesta zovu se. Pa recimo, glagol od meščid je seđede, znači učiniti seđdu. A imenica je seđdetun. E sad, ako dodamo na seđ, seđede ili seđ, seđde, dodamo slovo m, naprijed, imamo šta? Mesđidun. Znači, mjesto na kome činimo seđdu. E sad, što je to džamija, to je drugo, ima propis poseban za jedno mjesto gdje činimo seždu koje se zove džamija. Pa imamo, ali bilo na kojem mjestu na kome se čini sežda je mešćid. E tako jedino možemo razumjeti od riječi ovo da, da svojim, znači svoje vjerovjesnike uzeli su za kaburove, kaburove znači za mešćide, znači za mjesta gdje čini seždu. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje da, da se nekada na Haburu vjerovjesnika ili dobrog čovjeka izgradi bukvalno mešćina, znači džamija. I to nije slučaj. I gradili smo, ako se sjećate, u, u Kitabu Tevhidu propise u vezi s tim, rekli smo da nije dozvoljen namaz na takvim mjestima. Dalje kaže u dva sahiha je također e, preneseno da je pred poslanikom sallallahu alaihi ve selleme na samrti spomenuto da su vidjeli e, bogomolju u Abesini. Spomenuto je kako je lijepa i kako ima raznih slika. Pa je poslanselem rekao inna ulaike idha mate fihimu rađulu salihu beneo ala kabrihi meščida. Ti su nakon smrti dobrih ljudi gradili na njihovim kaburovima bogomolje meščide. U osavoru fihi tilke tasavir i u njima slikali te slike. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة to su najgora stvorenja kod Allaha na sudnjem danu. Da. U muslimovom sahihu također je potvrđeno da je poslanik sallam prije smrti na pet dana rekao inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك Oni koji su bili prije vas uzimali su kaborove svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi za mjesta molitve, znači mešćide ili bogomolje. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Vi ne uzimajte kaburove za mjesta molitve, znači za mešćid. Ja vam to zabranjujem kaže poslanik sa Srleme, a ovo smo rekli da je prenio ko? Ima muslim u svom sahih. I kako nakon svih ovih hadisa i ovoga jasnog hadisa neko ima pravo i može reći ne ima smetni da se klanja na kaburu, prema kaburu i sl. Zbog toga kažu učenjaci hadisi koji govore o zabrani klanjanja na kaburu podrazumijevaju troje hadisi koji zabranjuju klanjanje znači na kavorovima podrazumijevaju troje klanjanje prema kaburu klanjanje na kaburu izgradnja bogomolje na njemu. <clears throat> znači šta smo rekli klanjanje prema kaburu. Znači, uz, ne klanjaš direkt, nego kabur je ispred tebe i znači prema kibli. Jer u redu. Dalje, klanjanje na kaburu. Znači, da se čini sežda na kaburu. I treće, da se izgradi džamija ili meščit na kaburu. Pa da se klanja u toj džamiji. Znači, hadisi koji govore o, o zabranju toga podrazumijevaju to otrok. E sada, ako želite, pošto je tema ovdje aktuelna škakljiva, možemo to i podkrijepiti govorom u Leme, citatima i ostalim. Znači, koji govore o tome. <clears throat> Što se tiče prvog značenja, prenio je Ibnu Hajar el-Hej Pazite, ima tri Ibn Hajara. Ima Ibn Hajar al Asqalani, ima Ibn Hajar al Haythami i ima Ibn Hajar al Haythami. Trojica ih ima. Jedan je poznat po Fethul Bariju, drugi po dijelu Međmog Zevajd, a treći po dijelu Ez Zevajđir. Kaže on u svom dijelu Ez Zevajđir, koji govori o velikim grijesima, zabrana se odnosi naklanjanje na kaburu ili prema kaburu. Također je rekao Asanani u dijelu Subulu Salam. znate u dijelu Subulu Salam što je prevedeno? A? Vidjeli ste na jedan džuz ima veliki Subulu Salam, zove se Putevi spasa ili tako nešto. Njega u fikhu. Komentar na hadise. Pa kaže on, uzimanje kaburova za meščide je širih značenja od klanjanja prema njemu ili klanjanja na njemu. Znači, to je bio Sovlu Selam, prvi tom 214. Znači, u kojem značenju govorimo? O značenju da se klanja na kaboru, jel tako? Znači, a vidjeli ste da ima i prema kaboru. A što se tiče klanjanja prema kaboru, spominje Al-Menavi u dijelu Fejdul Kadir. Kaže on, hadis znači da su oni uzimali kaburove za kiblu. A e sad pošlite jedan, jedan, jedan, jedan citat od jednog hanefijskog alima, Šta je problem? El Menavi. Jedan citat od jednog hanefijskog alima koji se zove Ali El Qari. U njegovom dijelu El Mirqatu u drugom tomu 372. stranica. Kada je naime govorio o razlozima zabrane, znači Ali El Qari u dijelu El Mirqatu drugi tom, 372. stranca. On kad je govorio o razlozima zabrane u tom hadisu, kaže zabrana je da se uzme to za, za kiblu, da se klanja prema njemu, ne na, na kabru. Zbog toga što je tu veličanje kabura kao da je na stepenu božanstva – Znači, on govori o čemu? Govori o tome da, da čovjek klanja prema kaburu, ne da obožava, Allaha obožava, klanči, znači, klanja Allahu. Kontate to. Klanja čovjek Allahu. Ali mu je prema kibli kabur. Znači, ispred njega. Čovjek klanja Allahu, dušan. ali tu je kabur. Kao što recimo groblje ili, ili, ili recimo čak i mešćida koji ima kaburova, kao što smo čekali od nas. Kaže, Zabrana je iz tog razloga što se time veliča taj kabur kao da je na stepenu božanstva. A kada bi veličanje uistinu bilo kabura, znači kada bi uistinu bilo veličanje kabura ili onoga koji je zakopan u tom kaburu, to bi bio kufur, nevjerstvo. Dalje kaže tako nešto raditi je veoma pokuđeno i smatram da je haram. E sad slušajte jednu meselu interesantnu. U tom kontekstu ili u tom značenju je istavljanje umrlog ispred klanjača a nažalost dešava se to i mekelijama jer stavljaju umrlog kod Kabe, potom obavljaju namaz. O čemu govori Ali Elkari? Hoće da kaže, vi znate da se dženaze tamo klanjaju kako? U džami pa ide se ukop. Kontate to. E, on kaže, veoma je ružno i zabranjeno smatra da se donese dženaza prije farz namaza. I sad klanja se prvo farz, pa se onda klanja dženaza posle. I onda dženaza se stavi pre, prema kibli prije i onda kad se završi farz, ustane i kaže klanjamo dženazu i onda ustano se klanja dženaza. Kaže što je veoma pokuđeno i zabranjeno. Zašto? Zato što ispade Znači da oni cijeli farz klanjaju prema umrlima, a mrtvac prema kibli. Kontate to. Znači on njega stavi i klanja se dženazu posle farza. I sad dok oni klanjaju farz, idu na ruku, idu na rekat, mrtvac pred njima. I pred imamom pred musalijama. Znači on smatra zabranjenim čak i to. Znači, do te mjere ovaj, te su stvari. A zamislim sad da, da je stalno bude ukopan i da stalno ljudi klanje šta prema njemu. E što se tiče trećeg značenja, njega je spomenuo Imam Buhari u svom sahihu i kažu učenjaci nema razlike između izgradnje mešćida na kaboru ili ukopavanja iskopavanja kabora u mešćidu. Znači oba je haram što se tiče tog propisa. Samo je razlika u tome šta, šta će se uh, uraditi posle. Znači, ne može neko reći mi ćemo klanjati u toj džami zato što je džama izgrađena prije kabura. Razumijete to? Ne ima to veze. Je li kabur unešen, zabranjeno je klanjati u toj džami. I e sad, spominje ovdje da imam šafija u svom dijelu Al-Um. Šafija ima jednu knjigu Al-Um u Fikhu. U prvom tomu na 246. stranici spomenuo sva tri ova značenja i rekao da hadisi podrazumijevaju sve tri. زدرت شي نقول قولي هذا واستغفر الله الله على نبينا محمد